Molt bon dia, Martorell i Rodolies. Benvinguts. bon Són... dia, diu. Uf, quina fresca. Bon dia. Estic gelat. Molt bon dia, Martorell i Rodalies. És una salutació que es fa ah. a la gent educada i que ha anat a col·legis de pagament, malgrat sigui que treia el cap a la finestra per mirar l'hora ah, bon i no haver de pagar. Bon dia. Bon dia. Vostè es nota que ha anat a un col·legi públic sí. i així està amb aquesta mala educació que confon el, Lope de Vega. el, el dia... López què? Lope de Vega. Ah, Lope de Vega, gran escriptor sí, sí. Un escriptor, Lope sí. Goma, qui no coneix Lope de Vega? Eh, Lope, què, què va escriure? Per el Fèlix de los Ingenios. El què, Fèlix? Ah, el Fènix, el Fènix. Ah, Fènix, anava el a dir De los Ingenios. si es diu, es, bueno, Fènix, no, no es deia què va escriure, No. Què va escriure? El Lope de Vega? Sí. Buf, moltes coses. No és el que va escriure l'alcalde de Zalamea? No. Per exemple, em suposant. Aquest em sembla que és el Calderón de la Barca. Aquest és el Calderón de la Barca. Bueno, jo es confon perquè, en fin, ja veuen vostès que la meva cultura és àmplia. Eh? Sí, sí. En fi, bueno, què va escriure Lope de Vega? No ho sé, no me'n recordo ara. O sigui, ara, ara m'ha introduït dintre d'una espiral... No, jo només li he dit que he estudiat en un col·legi, en una escola pública que es deia Lope de Vega. Grupo Escolar Lope de Vega, perquè a més a més es deia així, Grupo Escolar Lope de Vega. Està molt bé, això. I ens, I ens feien cantar l'himne de l'escola, també. Bueno, I ens no, feien no, prendre el cafè amb llet. Gairebé que no fa falta que canti l'himne de l'escola. No, no, no ho pensava Deixem-ho deixem, aquí. Eh, jo vaig anar a l'Acadèmia Atlàntida. Uf! Abans d'enfonsar-se. Abans d'enfonsar-se a l'Atlàntida, que això ja és una premonició. Diu, quedem a l'Atlàntida, aquest noi no farà res de bo a la vida, s'enfonsarà la vida. Ai, senyor. I és el que a mi m'ha passat. Eh, estic enfonsat a la vida, escolti. Home, tampoc no tant. Home. Està una mica remullat avui, perquè hem començat a ploure. Exacte, dir, no m'agrada la pluja, Bé. no m'agrada l'hivern, no m'agrada el fred. Però és necessari que plogui. I sortit en sabates de casa perquè em pensava, res, això ni plou ni res, no farà una mica de fred. Doncs pues no, senyor, senyor, se m'ha posat a ploure. Vostè no fa cas a l'home del temps... xopes. I és, I és el que té. No, perdoni, l'home del temps aquest matí ha dit per la costa, que jo sabia que aquí no és, no és la costa. Home, tampoc no és interior, si interior. Costa, estem... si acosta, si acosta, però no és la costa. costa. no, però estem... Si acosta, però no és la costa. estem dins del ventall ja. Tam també hi havia onades de 5 doncs metres... que digui, al Baix Llobregat, i jo ja surto amb les meves botes ah, de muntanya. Clar, des de Badalona. Però a mi m'ensenya aquell núvol i em diu la costa, i me'l posa quasi, quasi enganxat a Mallorca. Però és que s'ha desplaçat. Mm. És com l'anticiclon aquell de les Açores, sí. que a vostè tant li agrada. Sí. Ell que es desplaça... Jo vaig estar-hi. A l'anticiclon? No, a les Açores. Ah, vale. No, l'anticiclon no vaig veure, vaig anar. Vaig preguntar, diu, aquí és... Eh, diu, anticiclon, anticiclon. Anar a les Açores és mm. com anar a Sant Pol i dir quina hora és. Ja. Tothom pregunta per l'anticiclón. D'on està l'anticiclón? I se'n queda així, ai, caballero. <laughs> que gracioso que, que és gracioso que és vostè. Se nota que és turista, eh? Sí. Se nota que és turista, eh, caballero. En fi, doncs, senyors i senyors, els hi deia que no m'agrada la pluja, no m'agrada l'hivern, i sortit en sabatetes, ben remullat ja, que escolti'm, això no pot ser. Arribes aquí ja amb mal talante. Sí. El que li ha passat amb el Zapatero darrerament, que té mal talante. <laughs> que al principi era bo. Home, doncs sempre, ara jo tinc mal, no ara jo tinc mal talante, tinc mal talante. A més, he arribat i els ordinadors fan coses rares en aquesta casa. És el temps. Però només en mi. Ah, només en vostè? Sí. Doncs pues és el temps i vostè. Sí, deu ser això. Perquè, escolti'm, hi havia un ordinador que funcionava a la redacció. Mm. Sec, agafo la rata i pum, se'n queda tot, tot negre i posa no sé quantos de vice. Dic, oh, ui, ui, ui, ui, ui, no. Ui, ui. I m'han anat amb un altre ui, i aquell ui. sí que m'ha funcionat. Veu, dius, ui, ara aquí un pendrive que no em anava, escolti, jo no. Massa tècnica. Massa tècnica. Si és que les, les tècniques és les el que tenen. malament. Sí. Una cosa quan veníem les cintes de caset i els discos sota el braç. Sí, tant. No fallava res. Carregats amb els vinils. No fallava res. Clar. Després el Jordi diu, oh, són coses que passen aquí. Clar. És bueno, aquí hi ha totes les emissores. Molta eh? tècnica. Eh? No, és, no és que sigui especial aquesta emissora. Eh? No, no, no. no, no no, a qualsevol no, no, mitjà no. de comunicació Exacte, això és la teoria d'un amic meu... La tecnologia punta que tenim Exacte, això és la teoria d'un amic meu que es deia Salvador, que vostè el coneixia, que treballava a la Fitruent, se'n mm -hmm, recorda? Sí, el Salva. El Salva, mm -hmm. mític Salva. Home, si es deia Salvador, clar, no, no, no seria epi. És que per Salvador no m'ha despistat una mica, jo per mi era el Salva. Ah, doncs bueno. Doncs, salvat aquest petit escoll <laughs> del nom, eh, vostè s'acorda que deia, a mi em deia, diu, mira, tu amb aquest dia en sis no mm. tindràs problemes. Diu, té tan poques coses ja. que és molt difícil que s'espatlli. Quan el cotxe comença a tenir el tancament centralitzat, Clar. comencen a tenir que allò que hi pugen i baixen els vidres els sols. vidres automàtics. Que no sé què, que si s'encenen les llums soles, que si... quan més cosa tinguis... Que si més... xufla quan no et poses el cinturó, que Exacte. si s'escalfa el seient, que, que si... Que si xufles ah, quan s'obre la porta no... i tens el llum encès. Ah, això mateix. Que si quan portes una estona eh, que s'ha obert el cotxe i no, no has obert cap porta, se't tanca se't sol tanca una altra sol, vegada. Sí. Que estàs allà, l'obres, i estàs xerrant amb algú i se't torna a tancar. i us... ara per què es tanca? Eh? Exacte. <laughs> Si estic just, aquí. Just quan, quan la teva sogra o la teva mare pobreta, que ja té una edat, ha fet tota la volta al cotxe, per trigant dues hores per entrar i quan està just a la porta, pam, se li tanca. Se li tanca. Nen, que la ah. porta està tancada. Diu, ara torno a obrir. Xac. Ja, ah, ja està. És que, en fi. Bé, senyors, senyors, també ens arriben les festes de Nadal. Sí. Cosa fum, que... Fum. Sí. Cosa que, a veure, mm, com els diria jo? Eh, mm, ja és Nadal en el Corte Inglés. Bueno, sí, fora. I si és Nadal en el Corte Inglés, ja, estem ja és tots... Nadal ja de, de, de, de, de per sempre. I hem de comprar els torrons, exacte. els caves i aquestes ah, exacte, cosetes. Que exacte. exacte. Ah. I a veure, nosaltres ja la setmana que ve ja fem, ja diríem, l'últim programa, ja. Ja? L'últim? Sí. Ja ens despedim? Ja ens despedim fins l'any que ve. Ja, ja li has dit a la jefa? Sí, home, jo, això sí. Mm? està pactat. Ah, està pactat ja. Bé, així, així està això va ser arribar i pactar-ho. Les festes és el primer que es pacta. Se li haurà d'avisar amb el senyor <laughs> Monegal. Perfecte. <laughs> No sigui que... Primer seus i pactes festes. Després dius es pacta l'altre, però les festes dius aquí, això, això, això, nosaltres no vinim. Ja. Eh? Després parlarem amb el senyor Monigal i ja li, no, no, ja l'avisaré. No, no, perquè... El senyor Monigal em sembla ja ho sap, eh? Sí? Ah, sí. Bueno, el senyor Monigal ja em bé. sembla que ja ho sap. Que... Haurà posat el crit al cel. Exacte, que el dia, el dia 21... Tot. El dia 20... <laughs> Però bé. El dia 21 és l'últim programa que farem aquí, perquè sí que ja serà, mm, diríem, Nadal. D'acomiadament. Uh, Ràdio ah, és, que és, és que és la setmana de Nadal, ja. Per cert, eh, m'agradaria una cosa. És necessari que obrin tots els diumenges els centres comercials des d'ara fins, fins passat Nadal? Home, és que Pregunto, amb la eh? crisi eh? va molt bé que obrin, perquè així la gent eh, té més facilitat per comprar. O sigui, no poden comprar durant tota la setmana, han d'anar el diumenge. Oh, hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que ho té molt malament, eh? Aviam, la meva senyora, que l'horari que té no li vostè, permet... Però el dissabte pot anar a comprar. Dissabte sí. Però pues llavors per què han d'obrir els diumenges? Perquè així té doble oportunitat, dissabte i diumenge. Això és una excusa amb el pagador. El que passa que no, la gent no, se'n va allà, se'n va allà, la, la, la gent allà al centre comercial i apa, anem a passar el dia. No, eh, jo sí... I li dic, per què? Perquè per què, jo això? tinc la sortida a amb un complex de centres d'aquests. Ah. I es ah. posen tots els cotxes. Vostè ve un diumenge a la tarda ah. i jo estimada de fer cua. O sigui, que vostè es protesta perquè l'empipen, la, la, la cua faig, de cotxes? Faig cua els dies de cada dia. També l'haig de fer un diumenge. Ah, bueno, miri, això és el eh? que té el Nadal. Sí, és el que té el Nadal. Eh, en fi, coses d'aquestes que passen. Bé, senyors, senyors, això és en companyia, ja són, és un quart d'una de, de la, del migdia, de la tarda, del matí, no sé com... Bueno, el senyor Monegal això ens corregiria. Sí. És un quart d'una. Uh mhm. -huh. eh? I com que vostès veuran que malgrat que estigui fosc, sembla de dia, sí. eh? doncs és del... De, no és de nit, matí, no és, un quart d'una de, matí nit, encara. és el matí encara. Exacte. Doncs eh, això els diré, això és en companyia i estarem aquí doncs, fins, a, eh, fins, fins a dos quarts de dues. Mm que també es veurà fosc, però serà, també serà del matí. Potser fins i tot més fosc. Més fosc. O sigui, avui ens remullarem, senyors i senyors. Doncs bé, i tot això estarà, mm, diríem, com els diria, per poder arribar a aquesta, a aquesta data, a aquesta hora, eh, hi haurà un equip de gent que estarà treballant. Mm -hmm. Sí, en el control de sol, Jordi Agosta, pobre home, que, que cada vegada que li porto coses és que Sí. Jo sé que el marejo. No. Ha posat una, una cara d'alegria quan, ha dit, quan ha sentit que la setmana que ve era l'últim programa, que sí. feien vacances sí, ja? Sí, perquè ella és sòcia d'ell també plega, eh? Ah, també. Uf. O plega de nosaltres només. No, no, ah. eh, plega de, també de... Fa vacances de Nadal. Fa vacances de Nadal. A la, la ràdio ja ho té, això. O sigui, Home, la ràdio, les ràdios, quan arriben al juny... Fan torns. A juny ja entra el que se'n diu la, la programació d'estiu, que mm. dura fins setembre, més o menys. Sí. Fins setembre. Hi ha algunes que allarguen fins octubre. Mm i quan arriba aquestes dates, pels vols del 22, 23, ja es, es tanca ja, ja fins, fins, passat, fins quasi, quasi passat Reis. Uh -huh. Abans era passat Reis, ara ja, ara ja, ja, ja han tirat cap amunt i ara ja és passat any nou. Mm. Eh, un dia anirem a treballar el dia 2 aquí. Bueno. Si, no, si no ens quadrem... És que el dia 1 no, no penso venir jo. No, no, ni jo no jo, però el dia 3 o 4 sí que té que estar vostè ah, aquí, això eh? sí, eh? Perquè això aquí, aquí sí. no n'en perdonen ni una. Ni una. Ens fan com drets com un pau. Com ha de ser. Doncs bé, els deia que la, el nostre control tècnic és el senyor Jordi Acosta, mm -hmm. després tindrem a la reacció el senyor Manuel Piñero, tindrem el Grum, que és aquest senyor que ens porta les coses i ens arregla les coses. i els Cafès. I, I els cafès que no arriben. I després un estol de col·laboradors que, que ens expliquen les seves, les seves pròpies coses, perquè aquest és un programa que dius, és això, cadascú explica les seves històries. És un programa que podríem, es podria anomenar calaix de sastre, perquè hi cap tot, el mateix un botó que una agulla, mm. que una sabata, que una lentilla. Exacte. Mm. Una, es diu en català, es diu lentilla? No ho sé. Bueno, una rapidilla <laughs> i tindrem els, uh, un dels que ets col·laboradors serà el senyor Sergio Fidalgo, de... Pobre, <laughs> no me li parli de l'espanyol, eh? No, no, no penso dir res. No, penso no me li parli de l'espanyol perquè està l'home com molt compungit. Home. No me li parli de l'espanyol. Està, estarà molest, fins i tot perquè tothom es queixa. Home, diu, és que li agafa la samarreta diu, i li cogió una lipotímia a Xavi. <laughs> és, era falta o no? Sí, no. Bueno, no, posem a discutir ara, no, no posem a discutir ara de futbol, deixi-ho estar. Això ho tindríem. deixi estar. Després tindrem el senyor mm, Jaume Capdevila Cap, uh, eh, mm -hmm. que ens farà cinc cèntims doncs, d'això, doncs, de revistes d'aquestes d'humor, de, de, de ninotaires del segle XX, segle XIX, d'aquest segle. Mm -hmm. De tot una mica. Ninotaires d'aquest segle, que no és que n'hagin nascut aquest segle, però si no tindrien només 9 anys. No, clar. <laughs> I són molt, molt prematurs, però gent que va néixer el segle passat a les acaballes. A les acaballes. Eh? I després tindrem l'ínclit, senyor eh, Monegal, que ens farà la crítica de la ràdio des de la ràdio. Eh, ja els adverteixo ara que el senyor Monegal, eh, jo tinc la sensació que està una mica molest perquè vam dir que vindríem dilluns passat i no vam venir. Ah. I jo no sé si ell va venir o no va venir, però si va venir es va trobar la porta closa i no sé si això li va sentar gaire bé. No sé, ja ens ho dirà segur. Per tant, avui haurem d'aguantar doble xaparró, el del carrer i el del <laughs> Monegal. I el del Monegal. Però miri, com que és una ràdio que emetem estèreo... Què farem? Aguantarem els xaprons en estèreo. I tant que sí. Eh? Que és el que, la, I, el que, que Sí. I després tenim una entrevista, si tot va bé, amb el senyor Ramoncín, que eh, ha tret un disc que es diu Cover Band, que fa eh, versions de les grans cançons dels anys 60-70, mm -hmm. dels grans grups espanyols. Sí, senyor. Que haig de parlar amb ell, perquè aquí hi ha un grup que no surt, que són els Sirex, i estic molt enfadat. Ui, ui, i tampoc surten els Mustangs. Bueno, els Mustang feien versions dels Beatles. Ah. Però els Sirex feien la seva escova, sí, feien, sí, sí. El, en fin, feien les seves que cançons se pròpies. Feos. Que se mueren los feos. Eh? Sí. I, bueno, en fi, feien Madrid, la... Madrid me desesperes, en van fer moltes. quina, aquesta? a que a Madrid, Madrid... Ah, sí, sí. Madrid, Madrid, me desesperes. Exacte. Eh? eh? Quita ja tus posaderes, etc. Això mateix. N'en van fer moltes i no, no surt. Ai, Amb tantes ai, no n'ha trobat una? No n'ha trobat una. O és el... que no s'atreveix a cantar com el Leslie? A lo millor és que no li agrada. A lo millor és que no li agrada els cínics. Parlarem d'això. En canvi m'ha fet una del Teddy Batista i una dels Canarios. Dues, no? Una Canària és una Teddy ah, Batista. Ah, bueno, vale. Malament rai. Bueno, home, són eren, eren companyeretes... Oh, van ser companyeretes, però ah. no, a ah. veure, no es pot mirar les coses des d'una perspectiva eh, d'amistat. Ah, el millor és que li agraden més aquest, aquest tipus de cançons. Molt rebé, Clar. sí senyor. Vostè ho ha dit. El millor és que li agraden més aquest tipus de cançons. Doncs dic tot això, senyors i senyors, perquè això rutlli del tot, hi ha un senyor que es dedica a coordinar-ho i fins i tot a copresentar-ho, que és el senyor Ricard Soler, que de bon, de bon matí ja diu, en vez de bon dia diu bona tarda, i en vez de que li agradi el dia diu que el dia és dolent, Home, I només va posant me pals a les rodes el, i així no arrenquem. El dia, el dia és dolent, és, és plujós. Bueno, no és que sigui dolent, però... però és, dolent seria és, que li caigués un llam al ah, cap. Ah, això, això sí que és dolent. És antipàtic, però cal, cal que plogui, cal que plogui. Ja, això diuen. Bon dia, Martorell, benvinguts amb aquest programa Calaix de Sastre, com deia el company fa un moment, i anem a engegar-lo ja perquè ens estem passant d'hora. Uh, com sempre estarà presentat i dirigit per Lluís Requesens, l'avi. Doncs molt bon dia i arrenquem ja. difícil aguantar-me sa ressata i des dilluns. De lo Catil i de feina rentarem el manco avui. Senyoreta, m'estimi amb molta força i primavera a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. I és només quan som una piltrafa que escrit i m'ha dibuix. Seta per tu i jo una línia recta, mot separa sempre junts. senyoreta m'estimi amb molta força i primavera a certa circumstància i perfil Xangai no és Pequín Senyoreta, la meva s'abandona i no ho supera Su asiento en posición vertical Pequín no Xangai Senyoreta, m'estimi com s'estima en el cinema a certa circumstància i perfil. Xangai no és Pequín. Bueno, ja ho saben, senyors, senyors, Xangai no és Pequín. Però nosaltres sí que tenim eh, gent que no està ni a Xangai ni a Pequín, que està molt a prop d'aquí, mm -hmm. malgrat que el telèfon li faci ballufes algunes vegades. Senyor Sergio Fidalgo, bon dia. Buenos días. Hola, buenos días. Bon dia. Encara no s'ha bon canviat, no canviat encara el ah. telèfon? A veure si en compreu un, home, vosaltres que teniu possible, si que teniu so, comunicació, sí. si teniu mitjans, si teniu possible... Sí, possible, sí. És possible que se quede usted sin teléfono. Això també li dic ara, perquè no, si ha d'esperar que nosaltres li comprem, un detallito, hombre, no sé, un aguinaldo. Ara, ara, ara escriurem la carta als Reis. Sí, sí, sí, sí. el que ha de fer és... Quiero un mòbil que funcione, no? Exacte. Exacte. El que passa és que s'ha de posar en una companyia que tingui cobertura arreu, però no en una companyia que només tingui cobertura allà a l'hospitalet, escolti. <laughs> Hòstia, o sea, vostè està dient que dia mòbil no té, no té cobertura a tot arreu? Home, però on, on, com, com pot vostè ser d'una companyia de marca blanca? No, home, no, no, no, no ho soc, no ho soc. Ah, ah. M'ho estic, estic rumiant, perquè allò de poder dir, oye, ¿cuál és tu companyia via mòbil? Sí. Eh, dona com molt morbo. Sí, sí, sí. Ho he de fer, i potser ho acabaré fent. Bueno. Però ara deu... Però llavors vostè s'haurà de localitzar amb un telèfon fix, però si no, no podrà fer la secció. Home, no, doncs vostè pensi que home, una, una companyia de prestigio... Sí. Sobretot el dia mòbil és una companyia de prestigio. Eh? En fi, deixa -ho. Jo, jo l'altre dia vaig estar sentint que a l'Alt Campo li van posar una multa per maltractar els treballadors i no sé quina història i tal. Dius, el dia no sé com deu ser, això. Déu-n'hi-do. Ah? déu nhi En fi. Ai, senyor, senyor. Se... Bueno, senyor Fidalgo, de què ens parlarà avui? Per si no se'ns passarà el avui... temps i no... Hombre, podríamos hablar de tracos, de tracos a mano, armada, de delincuencia deportiva, de, de árbitros corruptos... No, és que... Eh, ah, hi ha molt mal perdre, eh? Vostè té un mal claro. perdre, eh? eh? Jo no tinc mal perdre. Que ho diu jo pel derbi. Jo harto de que, estic fart que em robin. Sí, però és, és, això és, és una cosa que passa, escolti'm, quan, quan l'equip petit juga al camp del gran, sempre es beneficia el gran, això és, és una regla no escrita del futbol. Clar. No? Ja, això és com... Però cada vegada, no sé, cada vegada que vas, pues, poso un exemple, al barri viu l'avi, pues que m'atraquessin. Pues no, ja, al final dirías, bueno, es que no quiero que me més, más, porque pongan un poli, aunque sea uno. Por favor, no me robes, sí, no sí. me sí. sufrir. Home, si no vol que el Robin aquell dia facin com va fer el Barça davant de l'Atlètic de Madrid, no es presenta, no juga, perdran els tres punts i ja està, i tots contents. Sí, però hombre, i, es, i ese plaça de no quejarte el dia siguiente. Això, això, això li hauria de dir al seu president, eh, amb el president de l'Espanyol, que quan tinguin aquestes reunions amb la federació i amb el president de la federació, que ho comenti i que llavors és quan s'ha de protestar, perquè és, és realment que els arbitratges estan mal, molt malament no le hacen ni caso cuando va. Ah. Ah, pues, le, pide, sí. le pide, venga, venga, passa unes lates, hombre, deja, deja aguantar un par de lotes. Claro, però cállate, però, hombre. Pero a l'hora de que votin perquè surti al billar sí que el voten. Yo no sé quién vota, yo, yo, yo no lo votaría, pero no sé lo que hacen ahí esos poder, poderes fácticos. Claro, claro. Yo, bueno. yo, yo, yo, yo, lo que, yo lo que digo es que, mire, yo sinceramente ahora que la que, va a las rodalies del Camp Nou mm. vulgui griegos, <laughs> aquest tipus de cosas. Pero es que anem a dintre del Camp Nou, no, no, queremos sado, no nos gusta el sado, no queremos que nos peguen. Acá eh, aquest el problema. El eh, árbitro, eh, fuera, fuera, a las 8 de la noche, está Manolo, está Fanny, está Peti, está los Travelos. allá, Allà és on hi ha aquest tipus de coses que a la millor a l'àrbitre li agrada. I diu, venga, me gusta la marxa. però que estamos adentro, no, queremos el furbo. Malo o bueno, en nuestro Yo... caso, fue más que podem, som un equip pobret, molt modestos, però que no, que no us agraden aquestes coses, perquè després sofrimos. Tu, tu has de recordar que una vegada el senyor Laporta es va baixar els pantalons a l'aeroport, i això era un signe perquè, quan vinguin els pericos al Camp Nou, vagin ja amb els pantalons a la mà, els pantalons baixats. Hombre, eh, hombre, pero no sé, es una cosa, el señor Laporta no solamente ha hecho eso, también ha, también ha repartido champán francés. Per què no mm, reparteix xampany francès als pericos que anem allà? Escolti'm, escolti'm, eh? Eh, eh, que ho va deixar molt clar que ell el champany francès li serveix per ruixar-se la sobre, que ell veu cava, eh? Hombre, claro, eso está bien. No. Ah. el, el, bebe du, el bebe du bois y se echa champán francés para, para ducharse. Exacto, exacto. exacto. Eh, pues es un señor pulcro. Yo, no entiendo, el de la Pierre, eh, <laughs> esas marcas prestigiosas de, de, de esas ah. ¿ustedes, ustedes, ustedes a, del puerto, una, mega taberna que ya, ya, mm. que está plena de chorizos colgando y de bacons colgando, que siempre tenían cubas, que fuimos bucatas fabulosos, y que tienen un champanillo, que es, digo, un, bueno, no, no recuerdo la marca, pero que es lo más cercano a, a una bebida no interesante no pues será... que, es muy catalán molt català, que, te lo bebes. ¿Usted está hablando de champán o de vino gasificado? Yo ya no sé lo que es eso. Ah, yo creo que el, el, el, cava día es mucho más rico. Ah, Con lo cual ya le, doy, una pista por donde puede ir. Vale, es vale. eso Pero yo creo molt català, pero que seguro que la porta no se veu. No, va. No, va. no, el veu cava una categoría Claro, sí, eh, bochandón, eh, aquesta, <laughs> aquesta categoria, no? Sí, no, aquesta és la que le sirve para se por encima. No, França és la, Catal és la Catalunya nord-nord. No, més, més, més enllà de la nord. Per tant, el xampan francès és cava català del nord. nord. Exacte. Cava català del nord. Ha quedat, ha quedat clar. Ha quedat molt clar, ha quedat molt clar. Doncs, senyor Fidalgo... Mismo, ja, ya, ya me he echan. no, no, no, no, no, todavía le queda un minutito y pico. ¿Eh? Ya me echan de mil lamentos, hoy, que, hoy que venía Sandonguero. No, eh, le dejo que se queje, que me ¿eh? Yo, no, no, no, por eso Pero de todas formas, para dejar un buen recuerdo y para que la gente no se quede solamente, solamente con el fútbol, una recomendación. Una recomendación. Sí, sí, sí, sí. Es una la mítica Agítese antes de usarla, de Estes y Pajares, y Juan Sebol es qualsevol oïdor d'aquesta emissora ha de buscar aquesta pel·lícula i tornar-la a mirar. És simplement meravellosa. Juanito Navarro, diputado socialista, eh, Fernando Estés y Pajares pasando por enfermeros de pega, mmm, chicas be bellas mm, haciendo enfermeras que no són, o sigui, vostè, enredos, cutres, sí, sí. Vostè quan perd el seu equip, en comptes de deixar de sopar com fa tothom, es posa aquestes pel·lícules? No, esto lo vi antes de. Ah, antes de. El, el, sábado, el sábado es muy largo, el sábado es muy largo. Antes, de las 8 hay que hacer cosas, ¿no? Sí. ya calenté, la, calenté el derby viendo una película mítica, porque ya, que nos van a robar y nos vamos, vamos a sufrir, vamos a reírnos un poco, ¿no? Antes, ¿no? Sí, sí. Y entonces, entonces vi, yo recomiendo así te sientas usarla, Juanito Navarro, diputados socialistas, sobre Alfonso Guerra, ah, sobre Alfonso Suárez, tot esbotxada però molt, ben, molt, molt divertida. Home, aquí queda la recomanació de cara, de cara a aquestes festes de Nadal, però també li dic que si vostè continua per aquest camí se li farà mal bé el cervell, eh? No, home, no, no se preocupi. Hasta el DVD. Si, sí, si, si he sobrevivido al Nou, no, doncs, sé... no, O sea que usted ya tiene callos en el cerebro, vaya. Em sembla que ja s'ha tallat. Ah, s'ha tallat el senyor... Ara, ja em sembla que s'ha tallat. Bueno, senyor Fidalgo, doncs si s'ha tallat, eh, també era el moment d'acabar. Anem cap a la cap a la musiqueta i després continuem amb el ritme i tal. Ens tornem a trobar la setmana vinent, senyor Fidalgo. Estàs increïble. T'has aprimat molt. Com ho has fet? Pues gracias a bioresonancia en Martorell. Me enseñaron a comer bien bajando peso, a fortalecer la musculatura y reducir la celulitis. ¿Y cómo has aconseguit? Con el circuito reductor de bioresonancia, que te ofrece tratamientos reductores, reafirmantes y de mesoterapia, con productos naturales y dietista y sesiones de pilates. ¡Uf, qué complet! T'haurà costat molts diners. Al contrario, cada tratamiento solo me ha costado 14 euros. Increïble! Jo vull reduir volum com tu. Pues infórmate en Bioresonancia, en la calle Francés Masía 39 de Marturell, o llama al 93 775 36 60. 93 775 36 60. I a internet bioresonancia-martorell.es. La publicitat a Ràdio Martorell és la més propera als seus clients. La publicitat diària per la seva empresa. Informis, Departament de Publicitat, telèfon 93 775 52 52. Anunci el seu establiment a Ràdio Martorell i notarà la diferència. 93 775 52 52. Si saber regalar és una virtut, saber triar el millor regal és un art. Soy como un vino tinto si me tomas en frío engaño. Aquestes festes a Anoteca Divins trobareu els productes més selectes, els més grans vins, whiskies de malta, els millors licors, excel·lents pernils i sobretot la més cuidada presentació. Anoteca Divins, lots i regals, també per a empreses. Visiteu la nostra exposició a la plaça de Joan Serrats número 7 de Martorell. Telèfon 93 774 23 87. Davant dels ferrocarrils catalans. O consulteu el nostre catàleg al web edivins.com. Tinto que soy como un vino tinto Si me tomas en frío engaño y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito 12 i 34 i continuem en directe a l'estudi central d'aquí de Ràdio Martorell, senyors i senyors. I aquesta música que vostès estaven escoltant, la gent que ja té una edat eh, reconeixerà que és la motocicleta, però, en canvi, mm, la veu dirà no és la veu del senyor Mike Kennedy. Com és això? Doncs això és perquè el senyor Ramoncín ha fet una, un versionat, ha fet un disc eh, que es diu The Gover Band, que és en eh, diverses versions d'aquests grups dels anys 60-70, que ell concretament ho lliga amb el període 65-75. En aquest disc eh, hi han doncs, coses de Juanis Junior, hi han coses de Los Bravos, com estan sentint, hi han coses del Lone Star, d'aquests grups mítics. I per parlar una mica de tot això, perquè a més l'home ho ha fet amb, amb disc, disc de vinil, mm -hmm. i quan jo porto, per exemple, aquí els discos de vinil, quasi quasi me'ls llencen al cap perquè tinc això no rutlla, gairebé, sí. com és que se li ocorreix fer tot això? Doncs parlem amb el senyor Robancín, Ramoncín, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? buenos días. Y yo no sé si... Eh, ¿Entiendes el catalán un poco? Entiendo el catalán muy bien, creo. ah, pues entiendo el catalán muy bien. <laughs> Eh, habrás oído la introducción. Eh, ah, estas pequeñas preguntas, ¿no? ¿Por qué ah. haces un, vinilo? en una época que yo cuando llevo aquí los vinilos, bueno, ya no los llevo porque el técnico me pega, llevo y me dice, si esto ya no, Será porque el técnico es muy comodón, ¿no? <laughs> Hombre, hay aquí dos platos, hay, dos platos, pero no, lo, que que hacer es, lo que lo que hay que hacer es, poner los platos al día. Vamos, yo recomiendo a todo el mundo que ponga sus platos a funcionar porque va a haber mucho vinilo en los próximos en los próximos eh, años no ¿Mm? bueno yo creo que yo creo que, que ese disco era una razón eh, especial hacerlo la verdad es que lo planteé desde el principio cuando cuando planteamos el proyecto de cover band este mm. primer volumen el 65 75 todo el material que estábamos oyendo, es material que está hecho en vinilo, ¿no? Algunos incluso solamente en singles, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, era, era, era un poco decir, a ver, cuando diga esto, ¿con qué cara me van a mirar, no? Decir, oye, ¿y por qué no hacemos... Eh, el, el, vinilo, hacemos un doble vinilo que suene muy bien el 180 gramos, que tenga ese gramaje que mm. nunca tenían los vinilos en España, y menos ya los últimos de los años 80 y 90, que eran una porquería, eran plastiquitos. ¿no? Pues <laughs> Había algunos que se doblaban, ¿eh? se doblaban y todo. ¿eh? era una cosa, era, era, vamos, una cosa alucinante, vamos, parecían aquellos que regalaban con la mirinda. Sí, sí, sí, sí los que se grababan en las estaciones de, de, tren, ¿no? Que entrabas, echabas una moneda de 10 duros y grababas, tu disco? grababas una canción, ¿no? Sí, señor, sí. y, ves con el vinilo ese a casa y lo pones, bueno, pues eh, la verdad es que cuando tú planteas eso y planteas todo el arte de la portada sobre eso y tal, yo creo que está bien. Hombre, también lo que hicimos ha sido, hemos hecho un guiño también a, a las nuevas tecnologías, ¿no? El vinilo lo mm. lleva dentro una tarjeta, una especie de mm. tarjetita, unas tarjetas de crédito, que lleva un código, y si tú entras en mi web, en ramonfin.net, y lo que haces es que te creas ese código, pues te puedes hacer una descarga en alta calidad digital, por una vez, del, disco, y luego tú haces con ello lo que quieras, lo dejas en tu disco duro, te lo pones en un pendrive, en tu MP3 o, o en donde quieras. Ah, vale, o sea que lo que no hay es CD, lo que no hay es CD. Pues bueno, bueno, bueno te tienes que grabar CD. Saldrá no, no, no, saldrá CD porque ahora estamos me están pasando el diseño que estamos viendo para el, para el CD. No sé si lo sacarán corriendo ahora porque es Navidad o se pues esperarán a, a, enero o tal, ¿no? Pero eh, al final yo creo que lo ideal era sacar primero el vinilo, ver cómo funciona el tema del vinilo y además creo que es una cosa ya que está pasando todo el tiempo, ¿no? No había eh, escaparates de vinilo o paredes de vinilo en las tiendas y empieza a verlos, ¿no? ¿El por qué? Pues, pues no lo sé, chicos. Yo, yo, yo tengo una idea a propósito del, del tema, ¿no? Yo creo que, que si desde el año 50, los años 50, hasta prácticamente el año 2000, mm. eh, toda la música se ha producido en vinilo y, y toda la gente ha trabajado haciendo vinilos y la gente ha consumido música con vinilos y tal. No, nunca entendí por qué se desechó de esa manera, ¿no? porque está muy bien que aparezca una nueva tecnología, como era el caso del CD, que luego se ha multiplicado por mil, pero esa manera de desechar el vinilo es algo que yo no entendí nunca, ¿no? Oh. ¿Por qué no podemos seguir sacando vinilos? ¿no? Hombre, es que a mí me vendieron que el CD es la alta calidad en música, y entonces dices, no vas a escuchar esto que, cuando llevas mucho tiempo con el vinilo te hace el ruido aquel de fondo, que hasta es agradable, aquel <laughs> que te hace de fondo. dices, ponte es que hay una, hay una, Hay una hay un debate el debate científico o sea científicamente científicamente el CD pues eh, suena mejor, porque como tiene ausencia de ruido, pues suena mm. mejor. Y se ha conseguido el 44.1S, ¿no? Que es el, es el IFI, ¿no? Esto es la, la, la high fidelity, la alta fidelidad, ¿no? Mm. pero pero luego está la naturaleza del propio oído, ¿no? El, oído tiene una naturaleza propia que es mm. una cosa mecánica, por lo tanto es analógica, oye de otra manera. Y luego está el psicosonido, ¿no? La, la percepción psíquica del sonido, ¿no? Si tú te pones un CD y al mismo tiempo un vinilo, siempre vas a decir, coño, ha sonado mejor el, el CD que el vinilo, porque hay una ausencia de ruido, ¿no? Pero yo creo que emocionalmente, emocionalmente, el vinilo es mucho mejor. O sea, hay algo en el vinilo que hace que sea, es otro sonido, tiene otra profundidad, tiene... La verdad es que es una cosa que opinamos sobre todo la mayor parte de los músicos y que luego hay una mm. pelea ahí con los ingenieros y la gente y tal. Yo, yo no voy a entrar en ese debate, a mí me gusta más el sonido de un vinilo, me resulta mucho más cómodo. A mí también, el sonido ¿eh? de un CD. A mí también, el ¿eh, Ramón. A mí también, incluso las portadas son obras de arte, o sea, guardas aquellos discos. Claro. Es que no hay comparación. O sea, tú ves el single promocional de esa carpeta que hemos hecho y la pones al lado del vinilo. O sea, lo que yo quiero decir es que no hay por qué desecharlo. O sea, no hay por qué desecharlo. Y además, el verdadero aficionado, el aficionado ha vivido comprando vinilos. Todo ese debate que se ha planteado después, que el CD, que el MP3, que tal, todo eso ha sido por esa tecnología, pero cuando había vinilos, había vinilos. Claro, la sacaba un single, un LP o un EP. Sacaba varios singles o varios EPs y la gente decía, mira, qué bonito, dos canciones, pues qué bien. Y dos meses más tarde otras dos, y luego un EP, y luego un CD, un... A ver, también iba bien esto del, single, porque cogían las dos canciones más o menos, de entre comitas, mejores o más comerciales del álbum, y si tú no tenías posibles, te comprabas tus dos canciones y lo habías cumplido. No, oye, y además, además, se sacaban muchos singles, o sea que además eh, se sacaban singles y, luego, joder, la mayor parte de la discografía de Rollins o de Stone y tal, primero singles. Pero con esos singles componían un, un, LP, ¿no? O un álbum que se llamaba, ¿no? Y luego había álbumes conceptuales que para eso, bueno, grupos como Jet Tool o Yes o Pink Floyd o tal, tenían que utilizar el vinilo, el vinilo entero, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar todo ese abanico de opciones. Eh, tú te pones un CD, y luego lo quitas y te pones el MP3 y créeme que el 90% de la gente no lo distingue. ya No se distingue, o sea, no, no, es, un sonido muy, muy comprimido, que notas que no es un gran sonido si lo llevas en unos auriculares, en el teléfono y tal, pero joder, el MP4 y el sonido del iPhone y tal, hay cosas que suenan muy bien para eso, para moverte, es mucho mejor que llevar el casete o el Walmart. o tal. O, los tragadiscos, de la época, yo no sé si los conociste. yo es que creo que como oír música en casa, como el vinilo, no hay nada, es mi opinión. ¿eh? Hablando, hablando del disco este, yo, eh, a ver, eh, hay 14 canciones, pero yo he encontrado a faltar a los Sirex. ¿Por qué no han entrado los Sirex? Mira, a mí me gustaban los Sirex, <laughs> oye. Me encanta. ¿Eh? <laughs> bueno, eh, pero no son los Sirex, los Sirex falta mucha gente. Sí, falta mucha gente, pero habrá, sido habrá sido complicado. y además, fíjate, yo con ellos, me, además es una gente con la que me encuentro habitualmente y tenemos muy buena relación y con el batería llevo años teniendo relación. pero pero lo, que, lo que yo hice fue pedir a la gente un listado, ¿no? Tengo una lista de la música que los que tenéis edad, que hayáis oído, os recuerda algo entre 65 y 75, y los que no lo vivisteis, pero que esa música, hacen una lista. Entonces tú tienes una lista de eso y aparecen, pues, yo creo que aparecieron como 60 bandas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, pues, Y tantas bandas. Pero hay unas que se repetían más, unas que se repetían mucho, ¿no? Mm, ...Bravo, mm. Brincos, Canarios, sí, se repetían mucho, mucho, mucho, pero mucho, ¿no? tú tienes que decidir, pero aún así todo, hubo grupos como Santa Bárbara con el tema eh, Charlie, hubo una cosa de los gustan mm que mm. luego hemos probado, hemos visto la banda y no terminaba de, cuadrar. ¿no? Y además, sí que hay una cosa que yo podría decir ahora en defensa propia. Los Sirex sigue siendo una banda que funciona. Sí, es cierto. Mm. los, Sirex los siguen funcionando, o sea, los Sirex están, ellos siguen tocando sus canciones. Sí, sí, sí. Siguen siguen tocando, siguen funcionando. Hombre, podría decir lo mismo los salvajes, porque hay un tema de los salvajes, yo soy así, pero los salvajes está Gaby y Gaby va a ser los salvajes siempre, ¿no? Hasta, hasta el día en que, en que decida... Eh, Jubilarse que ¿no? lo va a hacer, ¿eh? No lo va a hacer. nunca, claro, va a hacer nunca. Porque los rockeros morís en el escenario, ¿eh? Los roqueros eh, morís en el escenario, yo no <laughs> entiendo. yo, yo, creo que, yo creo que ahora, ahora, ahora que, que empezamos a hacernos mayores, es cuando se va a ver realmente eh, cómo, cómo envejece el rock, ¿no? Nosotros habíamos visto, hemos visto cómo envejecía el rock and roll, el tradicional, ¿no? Jerry Lewis, eh, este tipo de gente, pero el rock, toda esa gente no empieza a envejecer ahora. Ahora es cuando Paul McCartney tiene 70 años, Dylan tiene 70 años, pero es que los jóvenes, como Springsteen, ya tienen 60 años. Por eso, por eso. Pero no, ahora, ahora, vamos a subir un escenario con estas edades? ¿No da pereza subir un pues escenario? Cuando, cuando, cuando, ves el Madison Square Garden hasta arriba en el, en el 25 aniversario del Rock and Roll Hall of Fame, no da ninguna pereza, ¿eh? y sobre todo, y sobre todo cuando ves un público como ese, ese público americano, sajón, que respeta de esa manera a su gente, porque ver a Bruce Springsteen eh, con, John Fogerty y tocando la guitarra Tony Morello, eh, uno, uno, dice, de aquí tenemos mucho que aprender, ¿no? Y la gente cuando ve salir al escenario personas muy mayores, porque si Springsteen tiene mayor, Sam Cooke ya, o sea, eh, ya, Robinson ya no digamos, ¿no? Pero cómo cantan Smokey Robinson, ¿no? Entonces yo he tratado un poco de reivindicar eso, ¿no? Estas, estas bandas, bravos, brincos, canales, tendrían que seguir tocando. En definitiva son vuestros padres, ¿no? Es, en definitiva, estas bandas son como vuestros padres, ¿no? Los padres de la movida madrileña y todo esto, ¿no? Claro, es que a mí lo que me parece injustísimo, del injustísimo, que cada vez que alguien dice, vamos a ver música <clears throat> del pasado, vayan a la movida. vamos a ver, la movida es una cosa que se organiza en Madrid, que se inventan unos periodistas y unos cuantos en el año 83. En el año 83, yo, por ejemplo, que soy más joven, había grabado ya cinco discos, o cuatro. Sí, a ver, toda la música de los 70 y de los 60, ¿qué pasa con ella? Entonces, cada vez que alguien va a poner un, un revival, coño, pone, pone eh, eh, horror en el hipermercado, ¿no? Mire usted, horror en el hipermercado, pues le gustará a quien le guste, está muy bien, pero usted no puede comparar horror en el hipermercado con ponte de rodillas. O sea, que decir, ahí hay cosas que son, una cosa son los gustos, mm. es la objetividad, y otra cosa es la objetividad. Las bandas de los años 60 en España y los años 70 en todo el estado eran buenísimos, tocaban bien, los cantantes cantaban bien, que eso es una cosa que parece que aquí, o sea, parece que lo de cantar no va. El guitarrista tiene que aprenderse una técnica, un rollo, el batería tiene que, aprender el otro, y el, cantante va y se pone a cantar y que canta cualquiera, es una cosa flipante. Sí, sí, sí. Pasan diez 10 años y ves un tío que lleva cantando 10 o 15 años y sigue cantando igual de mal. O sea, no ha hecho nada porque su instrumento, porque su instrumento mejore, ¿no? Entonces parece como que la voz no cuenta, ¿no? Da igual si este tío en directo no se le entiende, desafina, no tiene eh, eh, capacidad de modular, no es capaz de llegar a determinadas notas. No, no, da igual, no, oiga, no, un momento, esto es un instrumento que hay que trabajarlo y hay que aprender y hay que... Bueno, y entonces esa gente cantaba un huevo, no veas lo que es cantar canciones de chavales que las cantaron cuando tenían 20 años, cantarlas yo que tengo 50, pues para cantar canciones que los tíos aquellos cantaron en el mejor momento de sus vidas, cuando tú tienes 50 tacos, o te has aplicado y has estudiado y has trabajado y sigues con tu instrumento cada día más arriba, o no lo haces. Yo lo que sí que también encuentro que tú estás reivindicando a esta gente, pero hay una gente pionera antes que estos estudiantes, pequeñiques cuando, cuando empezaron y demás, que fueron los verdaderos instructores del rock aquí en este país. y que nadie se acuerda de ellos tampoco. Sin duda, sin duda. Además siempre cuando, cuando, cuando ves a un, a un tío como Diego Manrique o Jesús Lobas mm. o Jordi Taldá, gente que sabe de qué va y tal, siempre recuerdan a los estudiantes. Siempre ahí los estudiantes, eh, siempre empieza toda esa gente por ahí. Eh, mira, los estudiantes no, no solo no, no aparecían, eh, sino que luego resultaba el repertorio complejo, no complejo, eh, difícil de asimilar lo que queríamos hacer nosotros, con tres guitarras, dos teclados, violines, voces y tal. Entonces, eso era un poco lo mejor. Y los pequeñiques, en todo caso, no hacían más que instrumentales, ¿no? Hubo una época que sí que tenía un cantante, ¿eh? Hubo una época que estuvo Juan Pardo y Junior cantando y tal. los principios, sí. Es cierto, es cierto. Bueno, y para otras bandas como la banda que tenía eh, con los botines de, de, estaba Camilo VI, o Z66 de Lorenzo Santa María, mm. hay mucho material. Sí, sí, no, hay mucho material yo no quiero ser aquí, oye, me voy No, mira, yo he cogido, en el año 65 yo tenía 10 años, entre el 65 y el 75 voy de los 10 a los 20 años y elijo de ese material lo que a mí me ha, eh, me ha interesado en ese momento. No está el tema Dos Niñas de Juan y Junior por una casualidad, porque en el caso de, de Dos Niñas, pues era el tercer o cuarto tema que aparecía. Aparecía mucho antes La Caza, Nada o Anduriña, ¿no? Incluso, sí, sí. ¿no? no me voy a poner a cantar de Anduriña, o sea, no tiene nada que ver con... y ese tema ¿Por qué elijo ese tema yo? Pues por poner un ejemplo, coño, porque ese tema me acuerdo que era el tema que a mí me gustaba poner porque le gustaba a Margarita, que era la que me gustaba a mí, y ya con ese tema Margarita aflojó la guardia personal <laughs> y la, y la comí la boquita en algún momento, en algún guatequito y eso, ¿no? O sea, era esas cosas y dice, joder, y luego la, el, o sea, entiendo, o sea, tiene que ser algo sí, sí, sí, no, a ver, todos... que, ver contigo, ¿no? sí, sí, todos tenemos una canción todos tenemos una canción. Tiene que ver conmigo. Yo me acuerdo cuando vi la moto por primera vez no me lo podía creer. Mm. Sí, sí. La sea, de acuerdo dónde, en un, en un aparato, en un pick-up, en un single que trajo el padre de un amigo mío que trabajaba en la Suez y lo había conseguido no sé por dónde. Hicimos todos a allí en la mesa de la cocina de la casa aquella pequeña <laughs> donde vivía aquel hombre con todo. Y yo no me lo y con un lapicero allí en una hoja dije, pónmelo otra vez que me quiero aprender la letra, ¿no? Entonces tú te aprendías la letra y luego la ibas cantando a tu bola eh, por ahí por la calle con los tíos, o sea, sin música y sin nada, ¿no? todo, tiene una, todo tiene un punto que tiene que ver contigo. Cuando hagamos el volumen 2, el del cinco perdón, 75-85, imagínate, está todo el material de mis contemporáneos, la parte de la movida. Claro, pues yo elegiré lo que, lo que en ese momento me produjo un rollo, un bienestar, eh, tengo un recuerdo, ¿no? Porque fíjate, sí, material para elegir, ¿no? Hablan, hablando de rollos de bienestar, yo tengo una canción tuya que a mí siempre me ha gustado, no me digas por qué, y que no la he escuchado mucho, que es Mujer de Mar. Joder, no te digas por qué, porque es una canción cojonuda. <laughs> Hombre, lo sé es cojonuda, pero es esto que pasa, que de pronto la oyes, hostia, te engancha y mira, lo, tienes tienes decir, la vas poniendo y dices, mira, me engancha. Mujer de está muy bien, sí, esas, esas, guitarras españolas, ese sí. de guitarras en medio. No, no, y además, la, letra, la, letra está muy bien, que, que habla de Barcelona y, del mar y todo esto. Bueno, yo se lo debía, yo creo que era había un punto emocional ahí, ¿no? Yo le debía eso, siempre le deberé algo a Barcelona y siempre le deberé algo a los catalanes, ¿no? Por la relación que yo siempre tengo con vosotros, ¿no? Pero mm. cuando estábamos grabando aquel disco, se Ciega, estamos en el, en el Manor, es un maravilloso estudio que hay en Oxford, una maravilla, una casa solariega, un sitio flipante, ¿no? Y, estaba terminando el material que tenía, ¿no? Y tenía, había cosas ahí que no, que no, no acababa de encajar en ese disco, ¿no? Que era un disco muy personal y tal, ¿no? Y, y esto no se lo va a creer nadie. La noche antes del, del penúltimo día de estar ahí, dije, vamos a grabar un tema nuevo. La gente no había oído nada, ¿no? Vamos a grabar un tema <laughs> nuevo. Yo tenía una idea, tenía un run run en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, pasé dos noches sin, sin prácticamente sin dormir, eh, componiendo el tema, eh, haciendo, estructurándolo, sacando bien los acordes, las notas, para tenerlo claro, y solamente tarareé la, melodía porque no tenía más que una parte del estribillo, despertar bajo tu llorar salado como tu mar, esa parte de Casal y tal, ¿no? De Pau Casal, recordaba mm. además mm. aquel Pau Casal tengo una imagen de Pau Casals, aparte de, ser el compositor del himno del Parlamento Europeo. Eh, tengo una imagen de él diciendo en el, Parlamento Europeo, en la ONU, no, pero en la ONU creo que fue, diciendo, diciendo, yo soy catalán, hablo el catalán, y el catalán fue en el primer Parlamento democrático que hubo en Europa se habló catalán, decía. él. Y yo me pareció, aparte de su música y de la personalidad del personaje y todo eso, ¿no? Y tenía esa idea, ¿no? Mm. Y luego toda mi relación con el barrio de Gracia, con las chicas que he tenido mm. relación ahí, con mis novias, en fin, con los amigos, todo, ¿no? Y entonces lo grabamos y le dije al, al productor, digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar pendiente esta voz para cuando estemos en Olympic Studio mezclando ya en Londres. Era un problema, ¿no? Porque queremos ir con todo, bueno, no te apures, vamos con todo mezclado, déjalo como lo tengo muy claro, y ya tal. Entonces, en ese interín del viaje de un sitio a otro, cambiar de estudio para mezclar, cuando terminé de, hacer la letra, ¿no? A mí me gusta mucho esa canción. Creo que la última vez que la canté, eh, eh, había gente pidiéndola en la Plaza de Cataluña, en, una fiesta de la Merced, y me volví a la banda, había gente nueva, no sabían la canción, y dije, bueno, iros a dar una vuelta que me la voy a tocar yo solo. <laughs> y, con la guitarra me la canté yo solo, no entera, porque eh, tal, pero, pero prácticamente la mitad de la canción, sí. Bueno, hay que reconocer que Ramón es que estamos ya acabando, eh, ya sabes que el tiempo se nos va. Hay que reconocer que es un hombre polifacético, que has hecho muchas cosas. Has, hecho teatro, has hecho cine, ah, has hecho de cantante. Y eh, a pesar de que has tenido ahora unos problemas con una revista de humor, yo sé que tú habías trabajado en una revista de humor, porque habíamos sido compañeros. tú estuviste en el Papos y hombre, el papus, luego nos convertimos en el pulpo y luego en el, <laughs> cuando cuando el eh, cuando el director aquel que era un tío tan enrollado y tan súper enrollado decidió no ser enrollado y matar a todo el mundo a la puta calle y, el irse a pescar a pescar peces de espada y tal. Es que estos enrollados luego al final no son tan enrollados. Exacto, ¿eh? exacto, exacto. a todo el mundo a la puta calle y va a toda esa gente. El tío se dijo, yo me voy a pescar peces de espada Sí, ¿eh? el tipo, pues entonces nos dejaba tirados y decidimos convertirlo en, el pulpo, sí, ah, señor. y luego en el pulpo. ¿te sí, señor. sí, ah, sí, sí, Pero para tener problemas, porque parecía el, pulpo, el sí, se parecía al papo, sí. Tuvimos los juicios y tal. Y, eh, perdóname, cuando pasó esta mm. historia ahora con el, con el jueves, cuando yo hablé con la gente de, del jueves, porque yo el jueves mm. no hice para que les cerraran nada, hice porque había un contenido injurioso, tienen que quitarlo, pero ellos tenían problemas con los americanos, con mm. eh, por la Fox, y entonces cuando tú denuncias a alguien tres veces en, en Google te lo quitan. Cuando yo hablé con ellos, el que, con el que tengo que hablar de audiovisual, Jordi Sella había sido compañero nuestro también allí, tío. Sí, mm. pues mira. Éramos, todo, gente gente conocida, nada, nada, una, anécdota. Una anécdota más. Ahora voy a hacer este año que viene, voy a hacer teatro otra vez, fíjate. yo hago teatro y hago cine, pero no hago de cantante, soy cantante. ¿eh? <laughs> un hombre polifacético, un hombre polifacético. Eh, Ramoncín, gracias, ya nos hemos pasado de tiempo, gracias por compartir este, este ratito con Radio Martorell. Y oye, ya sabes que esta es tu casa y cada vez que quieras, pues tienes las puertas abiertas. Gracias, muchas gracias. Vale. Ramoncín. Ven a mí, viento de otoño. Te llamo y tú te burlas de mí. Ven a mí, viento de otoño. Yo quiero que vengas corriendo hacia mí, pues yo aquí me muero pensando en Bé, senyors i senyors, són les 12 i 54. Avui anem retrocedíssims de tot i és qüestió d'anar de pressa, anar a parlar amb el senyor Jaume Capdevila Cap. Avui tenim molt poc temps, Cap. Bon dia. Bueno, bon, bon dia al matí. Eh, bon dia pel matí. És que, mira, entre pitos parlaré i flaut... Parlaré molt de pressa, eh? Parlaré molt de pressa. <laughs> I després que ho descodifiquin, eh? Eh? És que va estar parlant amb el senyor Ramoncín i el senyor Ramoncín és un senyor que costa de, de, de, de tallar, se'n va passant el temps, saps? <laughs> En fi. Bueno, ja està bé, ja està bé, és interessant. Sempre. És molt interessant, ha estat molt interessant. interessant. De tota mena. Mira, recordat... tenen molt sentit els oients de la Ràdio Martorell, el Ramoncín, està bé, no, home, no, és una persona no, home, que no. ara comença, un cara ningú sí. sap ben bé... Acaba d'arribar. No gaire enlloc, acaba d'arribar... Sí, sí, sí. A veure, té la virtut que li fas una pregunta i t'està com mitja hora contestant. Llavors, clar, està costa d'acabar, m'entens? Ara és fàcil d'entrevistar entrevistar, també. Eh? Està bé, està bé, això s'agraeix. Molt bé. Senyor Cap, doncs anem de pressa perquè tenim 5 minutets i alguna cosa. Mm? Bé, sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Què, què vols que us digui? Que, que, no sé de què parlarem Has avui. Has preparat alguna cosa? El mànim, mànim... No, que si havies preparat alguna cosa, algun tema. No, jo avui no m'he preparat avui No avui no m'he preparat absolutament res. No, no s'ha preparat. Pues, si vol parlem d'aquest premi que li van donar a Berga, el doncs Premi de Comunicació del Regió 7. No, no, no, Clar, no m'agrada parlar de mi, tampoc, eh? Si sempre <laughs> paro, si ho sempre paro alguna cosa, eh? Doncs pues escolta'm, se m'ho està posant molt difícil avui, eh? Ja, ja, ja. No, no, és veritat. Avui, avui aquest vespre vaig a la gala aquesta del, de la televisió de Manresa i del Regió mm -hmm. que és el que sí. m'ha donat un premi per ser un gran comunicador. I, i ho és, eh, i ho és bueno, no sé, no sé. Home, jo, jo trobo que està molt bé, i el que vaig dir amb els senyors del Joset, i, i si em deixen fer una miqueta de discurs avui, és el que vull dir. Sí, però no facis però com l'Homodóvar, eh? No comencis a treure els sants i la <laughs> mama no, i no sé què, que, no, no. Eh? que, no, que no tinguin no, que venir no. a buscar l'escenari, eh? No, no soc d'aquest, no sóc d'aquest, no, però sí que agrair el fet doncs, que quan te donin un premi amb un ninotaire, eh? si haguéssim anat amb un altre, doncs hauria estat igual de content, però no pel fet de ser ninotaire, no? sinó no pel fet de... No... Millor premi de dibuix amb aquest dibuixant. Home, doncs molt bé, està molt bé que un premi de dibuix el donin amb un dibuixant. Però sí, clar. El que és interessant és que sigui un premi de comunicació, de l'àmbit de la comunicació, i que vagi a quedar a recaure en una persona que comunica a través de la imatge, no? a través mm -hmm. de l'humor. Doncs això està molt bé. De la, de la... Pues això, està, està, molt bé, està, està molt bé. Això, no, bueno, no perquè me l'hagin de tenir, que, home, també, també està bé, que, que no, no us diré que no, però és, és el fet de que realment a eh, la nostra feina, no, els que fem un ninot cada dia en un mitjà de comunicació, en un diari, en una revista, en un setmanari, eh, el que estem fent és, és la mateixa feina doncs, que, que un periodista, que un redactor, Exacte. diferent, les nostres eines són diferents, el nostre llenguatge és diferent, però la nostra vocació, la nostra intenció és molt semblant, és a dir, és arribar a un públic i transmetre, comunicar, és a dir, comunicar el què vol dir? Doncs posar en contacte un, uns coneixements, unes mm-hmm. idees, mm -hmm. transmetre un, un, unes sensacions, un pensament, bé, opinions, i això és, això és exactament el mateix. Home, no? jo penso que això serveix una mica perquè el dibuixant dels diaris eh, deixi de ser aquell senyor que omple un espai, que ve la redacció i d'això, a ser un més de la redacció, a ser un senyor que pot escriure un editorial gràfic mm -hmm. o que pot escriure una opinió gràfica. Penso que això és important, no? Eh, eh, jo penso penso que és important i moltes vegades, fins i tot dins... El, jo penso que els lectors en general ho tenen, ho tenen clar, és a dir, que la importància del senyor que fa els ninots està clara en els lectors, però a vegades no està molt clara en les mateixes redaccions. Eh? El, el, el, el mateix diari eh, és el que fa un ninot és un tio molt graciós que està per allà, però fins al dia que no, te, que, que no hi ha un merder de les caricatures de Mahoma o de no sé què, no se'n recorden no, tu. Exacte, sí, sí, sí. Ojo, Cuidado, sí, eh? Sí, sí, Net, eh, clar. a veure què fas, que sí, no t'ho sí. cremin tot, eh? En Normalment Probablement és així, eh? Sí, sí. En canvi, n'hi ha molt, molt de lector de diari que obre els diaris pels acudits. Sí, és això, va jo buscar... penso que el lector, és a dir, sí, sí, el lector sí. No, no hem de retreure cap... No hem de fer cap retret al lector, perquè, no. al contrari, sí. els lectors, precisament, valoren la, la, la feina mm -hmm. com la que és. És a dir, l'acudit no és el més important del diari, això tampoc. No. Però no és el menys important, perquè però... en un diari tot té la seva importància i tot té el seu espai, té el seu mm -hmm. lectors, mm, mm. etc. Però l'acudit la, aquest té l'avantatge de que amb una sola imatge et resumeix bastant. I llavors, vull dir, sí. per això molta gent comença per, per llegir-se aquest acudit. Perquè dius, mira, ja en sí, situo. Sí, també per, perquè al final mm. tot el diari normalment venen tot de desgràcies, no? Sí, sí. Però vam començar per una cosa que diu, bueno, comencem sí. una rialla i després ja... Primer ah. lo dolç i després ja va. Sí, eh? Hi ha eh? vegades que els acudits no són dolços, tampoc, eh? Tampoc no. No, és veritat. Ha... És veritat, però hi ha una dolçó, o sigui, hi ha una dolçó, no? Eh, hem de reconèixer que som un país on la mala llet té una tradició important, sí, sí. i a vegades l'acudit pot no ser dolç, però com que se n'està cardant d'un altre mi també em cau encara més gros, no? Doncs hi ha una dolçó aquesta de la mala llet, no? Sí. La, la mala llet pot tenir també un gust de vegades no agre, sinó també un entre barat. no? I mm. això també doncs és és, és d'agrair, no? És d'agrair en el fet doncs, que el, el, la vinyeta endolceixi ni que sigui això, amb un punt de mala llet al dia, una mica, eh? Cap, ho hem de deixar aquí. Sí. Sí, ja és doncs. la una, hem de connectar amb els serveis informatius. La setmana vinent parlarem, però prepara't alguna cosa, eh? Ah, bueno, va. Prepara't alguna cosa per la setmana que ve, eh? Que si no, després el senyor Monegal dirà que els col·laboradors no em treballen. Eh? <laughs> Ens trobem a retrobar la propera setmana. Cap. Moltes gràcies i felicitats. Adéu, adéu. adéu. I ara anem als serveis informatius. Concentration slip away. Cause your baby is so far away. Well, there's a road in a distant and the eagle flies with the dove. Ràdio Martorella, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Bon dia, és la una. La neu que cau a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i a la plana de Lleida ha deixat alguns nens sense classe avui per problemes en el transport escolar. La nevada afecta també la circulació en alguns punts del país. El temporal marítim obliga a suspendre els trajectes per mar entre les illes i la península. Oriol Bertran de la Coordinadora Nacional nega que vulgui crear un nou partit i ha demanat no malbaratar tot l'esforç abocat al procés sobiranista d'ahir. Ho ha dit després que l'alcalde d'Arenys de Mont, Carles Mora, hagi admès que ell i part dels membres de la coordinadora preparen la creació d'una nova formació política. El primer dia de la que ha de ser la setmana decisiva, la cimera de Copenhagen comença amb més retrets entre els països participants. El grup africà acusa els països més desenvolupats d'obstruir les negociacions i d'intentar eliminar el protocol de Kyoto. El primer ministre italià Silvio Berlusconi continuarà hospitalitzat per precaució després del cop que un home li va donar ahir la cara al final d'un míting a Milà. Els metges li han recomanat que continuï en observació encara un dia més. La dreta xilena podria tornar al poder per primera vegada des del final de la dictadura d'Augusto Pinochet. El conservador Sebastián Piñera avançarà a aquesta hora de 14 punts al candidat oficialista Eduardo Frei, però s'hi haurà d'enfrontar en una segona volta. Continua baixant la compravenda de pisos. A Catalunya a l'octubre es van fer 3.800 operacions, un 9,6% menys que el mateix mes de l'any passat. Són dades que hem conegut avui de l'Institut d'Estadística. I entre avui i dijous, 75.000 habitants de la Catalunya central es quedaran sense televisió analògica. Comença la implantació definitiva de la TDT a les comarques del Bages, Osona, Solsonès i Berguedà. Catalunya culminarà la paga d'analògica total l'abril del 2010. Catalunya Informació. Esports. Johan Cruyff convoca 20 jugadors pel Catalunya-Argentina del dia 22. Dos porters, Valdés i Codina, set defenses, Puyol, Piqué, Alberlopo, Bruno Saltor, Fernando Navarro, Capdevila i Oleguer, huit migcampistes, Sergio González, Xavi, Busquets, Verdú, Moisés, Òscar Serrano, i Cesc Fàbregas i tres davanters, Boi, Ancoro i Sergio García. Johan Cruyff destaca la predisposició total dels jugadors però reconeix que els dubtes són Cesc i Oleguer pels compromisos dels seus equips i Moisés que es recupera d'unes molèsties. El Barça ja s'ha entrenat en l'escenari del partit de dimecres contra l'Atlante mexicà. Serà la segona semifinal del Mundial de Clubs que es disputa a Abu Dhabi. I Marc Gasol aconsegueix una doble figura amb 16 punts i 15 rebots en la victòria dels Memphis Grizzlies sobre els Miami Heats per 90-118. Pot continuar nevant encara de manera feble al sud de les comarques de Lleida, a l'interior del Camp de Tarragona i també llarg de la tarda a les Terres de l'Ebre, una cota aproximada de 400 metres. A la resta es mantindran els núvols i l'ambient fred, amb risc de pluja, especialment a la costa. No es descarta algun ruixat de neu al Pirineu a qualsevol cota. El temporal marítim s'intensificarà aquesta tarda, especialment a la costa de Girona.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 Bon dia, senyor Monegal. De guàrdia. Bon dia. És xus, és xus cap de guàrdia. El què? El què? El que els hi Què passa? Ai, Ah, ja estic en antena, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, donant sí. entrada. Jo, eh, jo, jo no sé què feu, eh? Jo no sé ni com us han deixat passar avui la porta, la porta de la ràdio. Per què? Eh? Bé, per què? Té algun eh, problema, eh, senyor Monegal? El noto crispat. Molts, el noto crispat. molts, mm. molts, molts, eh? Molts, mm, Perquè molts. això que he vist, això que he vist avui, eh? això que he vist aquests dies, aquesta última setmana, què, què eh? m'assembla sembla que és, és una cosa... Fins ara vosaltres éreu personatges pintorescos de la retomàquia radiofònica, sí. éreu, éreu pocs, poc treballadors, poc emprenedors, poc previsors, eh, molt escatològic, molt... De, Vagi molt de pressa que hem d'anar a dinar, eh? Sí, sí, sí. Molt d'acudit fàcil, eh, molt d'acudit fàcil, molt de sexe, sí. eh, totes aquestes coses, eh, si fa o no fa, doncs, bueno, més o menys ja ho sabíem, eh, mm. eh, una, uns, unes setmanes era millor, unes altres vegades era pitjor, sí. més, més accentuat o sí. accentuat, eh? El que passa, amics meus, eh, és que sí. això, això que vaig a dir ara no, no, ho havia, no els havia detectat mai en aquesta gent i això sí que ja els impedeix de eh? qualsevol manera els hauria d'impedir, jo no sé encara l'assumpte com no pren cartes o No, no, eh, és la Irene, eh? vostè sempre es confon. La, la, la Irene, que per cert, no pren cartes, el dilluns la Irene el va esperar aquí. A l'assumpte, eh? eh la Irene no em va dir, dit, diu, eh? diu m'agrada molt el bigotet gent, del Monegal. Aquesta gent, eh, aquesta gent, eh, no, no, fins ara no ens havien mostrat la seva cara d'embusteros, oh, eh, d'embaucadors. Ah, eh? Ah, sí, per què? Si no, si no fixeu-vos el que ens van dir eh, el que ens van dir fa, fa 15 dies eh, en relació amb el pont de la Constitució. Endavant! La setmana que ve no és el pont de la Constitució. Sí, mhm. ja vol fer... Ja vol, ens va criticar perquè va dir fareu pont, fareu pont. Doncs pues no, no fem pont. Apa. Som ah, treballadors. Apa, vostès, vostès treballen. Sí, senyor. I vostè? això, això és extraordinari, Neus. això, això se m'ha acabat la feina ara mateix, eh? No està a punt fer un compliment de cor, eh? Aquestes persones que fan les prèvies dels ponts una setmana abans fan festa perquè d'aquí un mes és, és pont ja fan festa, eh? I ara que vindrà un pont legal... No s'emocioni, no s'emocioni. Eh? No s'emocioni. Això és una cosa, eh? Els porto seguint 10 anys en aquesta gent, és la primera vegada que em passa això amb aquest. Es... Senyor Monegal, senyor Monegal, sembla mentida que la seva edat sigui tan innocent, vostè. Sí, no veu que el 28 de desembre eh, nosaltres no fem programa i vam fer l'innocentada sí, abans? Eh, fic, eh, guardem, guardem, fem eh, dos segons de silenci eh, per, per il·lustrar eh, el que sonava a Ràdio Martorell la setmana passada, dilluns dia 7, me sembla que era, eh, dilluns dia 7, sí. a l'hora que havien de començar aquests sapastres al programa. Això és el que sonava. O sigui, res. Eh, no, perdoni, s'equivoca, va sonar música. Bé, música, eh? Música. Bé, amics, això ja, això ja traspassa qualsevol codi ètic, eh? No només m'enganyen a mi, eh? Jo esperant entrar el dilluns, eh? Allà eh, vaig desfer altres plans que tenia un dia de, de pont, eh? Per, sí. per estar-me... Eh? Però no va venir, eh? La Irene l'esperava i no va venir, eh? I no, no, no, no em truquen, no surten per antena, vosaltres, amics meus, també sou que estàveu allà amb la ràdio, eh, sintonitzant Ràdio Martorell per intentar riure amb aquests, amb aquests programa en companyia, eh, que no va fer gala de la seu, del seu nom, eh, no us va fer companyia, eh, us hauria de dir a partir d'ara en solitud. Eh. Absència. Sí, amics, ja ho veieu, eh, se us enganyen, no, no, està, no, està molt crispat, eh? Sí, que, sí. Que, que està la Irene aquí, que s'hi pot posar. No, ara no, no, no s'hi pot posar. No, no s'hi pot posar. Sí, mis, això... Què, eh, què vol, eh, ja? Pas, què, què vol, ja, la Irene? Pa, pas, fem una, fem una cosa, eh? Digui'm. O, si em presenteu la dimissió avui mateix, eh, la feu, la presenteu la dimissió a la Irene, mm. no portaré aquest tall al CAC. El CAC? Si no, no em sí, veu... El, centre, el Centre Audiovisual de Catalunya. No? En cas contrari, amics meus, si no, si no feu aquest acte, que seria, seria l'única manera que podríeu marxar amb una mica, una mica, un pur de dignitat, mm. eh, que us pugui quedar, eh, i si no em veuré obligat a portar el tall aquest al CAC eh, i que prengui mesures... Vostè és una mica aquí, una mica membrillo, ja li dic ara. Aquí s'ha vulnerat el dret a la informació, s'ha vulnerat codony. tot, l'ètica, s'ha saltat tot, tota la, tot, no, perdoni'm, això va ser una innocentada que li vam fer amb vostè, ja està. No té sí, més, no té una, més. Una, una innocentada al mes de novembre. Eh? No, perdoni'm, al mes de desembre, perdoni que li digui.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 No, sí, és, eh? és, és avui, quan fa fred, eh? És avui, quan fa fred. El dilluns passat feia un dia estupendo. Sí. Avui estàvem a la platja. Mira, li vaig a dir una cosa que la gent no sap. La gent no té, no té picardia. La gent es busca excuses per no anar a la feina quan plou i es queda a casa. Dius, això està mal fet, l'excusa te l'has de buscar quan fa sol que podràs sortir a passejar. Clar. Com ho ha vist, ara, això? D'altra banda, eh, jo, jo vaig a la meva. I, i a la seva, eh, sí, la seva, sí, Clar, si vostè no treballa mai, tampoc. D'altra banda, fixeu-vos quin l'últim programa, aquí, quina sordidesa, quina, quin, quina, quina, quina... O sigui, a part de mentir-nos, eh, l'únic que va sortir allà dels col·laboradors vaig ser jo, eh, ni, el cap no va aparèixer, el Fidalgo no va aparèixer, a mi jo l'únic que apareix m'enganyen, o eh, sigui, va ser, eh, fixeu-vos, el cap no hi era i, i el que li va passar en el, en el final. Endavant. Vostès diran, avui, avui no hi ha col·laboradors. Doncs pues no, perquè acabem de localitzar el senyor Sergio Fidalgo. Desaparegut. I estava, està, està l'home, en fi, bé, eh, bueno, és ell. És ell, és ell, és ell, és ell, és ell i, la seva, i la seva circumstància. El seu problema es diu mòbil. Bé, el senyor Fidalgo té un mòbil de 6 euros i tampoc se li pot demanar peres a l'OM. No, so al, al mòbil. Eh? I el senyor Ura. Cap li van donar un premi de comunicació que aquesta nit té una gala i el va recollir. I van allà al diari i no podia... Segur, segur que en el sumari del programa diuen avui tindrem aquest, tindrem l'altre. Sí. Al final no apareix ningú. Cap, cap dels, dels, eh, cap, dels que d'això apareix. Eh? I després sobre encara us diuen que el dia dilluns que els espereu, eh, que no hi falteu que encara que, aquí sortiran i tampoc apareixen. Home, eh? el dia que vostè li donguin a l'Ondes sí. també li donarem llicència perquè no vingui. Sí, amics... Però no li donaran eh, mai a l'Ondes, no li donaran mai a l'Ondes a vostè? Això és d'un baix to, eh? mai, mai havien traspassat aquesta barrera, eh? amics meus, mai l'havien traspassat. Eh, insisteixo, sempre era cosa desagradable amb el sexe, amb escatologia, amb pets, rots, eh, l'acudit fàcil, dolent, tot això eh, entra dins del que és la naturalesa d'ells però el que, el que el límit que no hem traspassat mai eh, és aquest de, de la mentida. Eh? <laughs> Està molt dolgut, cosa, eh? Està molt dolgut, vostè, cosa, eh? eh? Que, que això traspassa tota, tota, tota, eh, que, que, que ni el Manolo ho supera, això, en els seus millors temps, eh? <laughs> Què té que veure aquí el Manolo? Cosa... Què té que veure aquí el eh? Manolo? El Manolo que li dius que tira un tall i, i està fotent un cafè o està mirant no sé què internet i, i el tio ve xinoxano i, i després el tira Eh? Això, ni, ni el Manol ho supera, això, eh? Bé, amics, ho dic perquè fixeu-vos en aquestes coses, eh? fixeu-vos qui, qui us parla, qui, qui teniu davant, eh? i per bon us la colen. Eh? Sí. <laughs> Sort que està vostè, eh? sort que està vostè. Eh? Això mateix. Eh? Eh? Que té, té més talls o què? O no treballar sí, aquesta setmana? Sí, Només eh, està eh, una, empipat? Una, per, per, una anècdota, una, una anècdota, anècdota veu? Una, una anècdota rupestre, eh? posem, posem una pinzellada rupestre, eh? la perla del programa, la perla, eh, una nota rupestre, eh, que és l'avi Lluís Requesens eh, parlant, relacionant el tema de la dutxa i de la música. Endavant! Sí, jo també canto la dutxa de tant en tant. No, aquest canta... Però procuro estar sol, perquè si no la gent no m'aguanta. I tinc raó? Bé, amics, és la nota aquesta que us deia rupestre, eh? Imagineu-vos, si ja deu ser desagradable veure l'avi despullat a la dutxa, <laughs> eh? Imagineu-vos a sobre que si canta, imagineu-vos el cantant. A més no, a més. no se l'han d'imaginar. Jo un dia vaig cantar aquí un, una, una tornada d'una cançó dels Pets i vostè m'ho va treure amb un tall, eh? Sí. fent escarni i mofa de lo malament que canto. Sí, una cosa és, és cantar a la ràdio eh? i una altra cosa és tenir la imatge que tots tenim al cap eh? de vostè allà a la dutxa. Eh? Vostè, vostè està molt malalt. Eh? Baix, despullat de baix i a sobre i cantant eh? la imatge. Ah, eh, sí. Eh? Vostè no sap que jo em dutxo un banyador? Per fugir corrents, eh? <laughs> ai, senyor Déu meu, ai, senyor Déu meu. Vostè ai, no canta la dutxa? Jo sí, però jo no faig alarde d'això, eh? Ah. Mm. Pobre Pepito. <laughs> Sí. Se l'endú també amb el Pepito la dutxa o què? Hombre, eh? El Pepito el poso allà eh? amb, un, amb el meu orinal, el guido, ah, eh? l'omplo sí. d'aigua i el poso Pepito. allà. Per, perquè faci eh? de neguet, no? Això mateix. <laughs> Ja hi som. Ja hi som. Ai, senyor. Eh, ai, després ai, no volarà, perquè amb les plomes mullades no poden volar. Això diuen. I llavors es moren els, els, sí. els lloros. Així és com cuida vostè els animals. Exacte. Ah, vinga, critica'ns a nosaltres. Després diran que amb aquest programa es sí. maltracten els animals, per sí, culpa seva. Sí, Clar. Eh? Eh, ara sí que anirem avui... al CAC, sí. Què? Eh, aneu, aneu directes al CAC, eh? Sí, també anirem... Avui han vingut, han vingut avui els col·laboradors, tots, per cert, tots, no? Tots, tots, tots. Fins i tot hem parlat hasta al el Ramoncín. El Ramoncín? En Ramoncín, sí. sí. Hòstia, no. Eh, quin, sap qui és? Que tenia, sap, sap qui eh? és? Hombre, no, hombre, i que encara té, encara, encara té. El pequeño, pequeño ruixinyor. Eh, no, aquell era el Joselito, no, aquell era el Joselito. El Ramon ah. és un altre. El Ramon Ramoncín és, és aquell senyor que és el rei del pollo frito. Això mateix. Aquell que cantava eh? Marica de Terciopelo, xulo de les aceres. Veu? Eh? Veu? Veu? Però no li hem preguntat sí, per això, eh? no li hem preguntat aquestes coses. Hem parlat de música eh? cosa que vostè la setmana, no, no arriba. La, la, la setmana que ve, però bueno, sí, perquè us dic, perquè si em dieu sí o no, no ni, ni us creuré. No. la <laughs> setmana que ve... I... És 21, Sí. És 21 i és l'últim programa d'aquest any 2009. Ja no tornarem fins al gener. L'aviso ah. perquè ja podrà agafar vacances a partir del 21. Ah, bé. No? Heu fet el programa, eh? no penseu dimitir avui. No, no, no encara no. No, no, no. no. Home, per un que queda ja deixi'm que l'acabem, matem l'any bé. Eh? Pensi una cosa, que si vostè porta la cinta, els talls aquests al CAC, i no és per amenaçar-lo, però ja que estem, estem entre mafiosos, eh, jo agafaré el tall aquest de que vostè posa amb el papito a l'orinal, eh, que a més ni el neteja, l'orinal que va posa directament pràcticament, i el portaré a la subsector productora d'animals. Sí, I plantes. La diferència la diferència és que a mi l'Associació de Protectora d'Animals me la revisca i me la bufa perquè no em poden sí, fer res. Ja, ja veurà canvi, quan vingui la Guàrdia Urbana a casa seva Pica. Eh, eh? En canvi, vostès, si el CAC els impedeix de fer el programa, els impedeix. Eh? A mi el que diguin un, una colla de, de desocupats, eh, d'aquests dels animals... Ho està no arreglant, més, eh? Ho està arreglant. Que no, tenen, que no tenen res més a fer eh, que anar allà eh, a cuidar eh, esquirols i això, eh, després veuen un pobre home morint-se de gana al carrer i, i encara l'escopiran a la cara. Eh? Ara, això si veuen una formiga en perill eh, i algú la mata i aquell home el denuncia, no el porten al jutjat. Ah, eh? Aquest tall que hem de portar a la societat productora sí. cada cop és més llarg, eh? Sí, això va ampliant-se. Sí, això va ampliant-se, eh? eh? Quan li vingui la Guàrdia Urbana a ah. casa, li caurà el bigot i trossos ah, eh, amenaçant. Eh? <laughs> en fi, en fi. Bueno, senyor Monegal, té més talls o què? Amics no, eh? Cada dia em treballa menys, eh? Bé, amics, eh, vosaltres voldríeu que us fotés cinc talls i us, us omplís l'última mitja hora de programa. No, home, eh. no, no, home, no, home, no, Déu me'n guard. No ho faríem treballar tant, que ja sabem que té una edat i vostè ja està a les portes de la jubilació. Si no és que està Això, jubilat ja. Eh? Si no és que està jubilat ja. Eh? En fi. Bueno, senyor doncs Morigal, sí, doncs el deixem anar a treballar, eh? I la setmana que ve estigui la White i faci els talls com cal eh? i vigili amb, la, amb les amenaces que fa, eh? que un dia el poden trobar amb les cames trencades en una cantonada. Això mateix. Mm? mm? Eh? Ho veu? Què? Bé, amics, això que tant antena, si algun dia em passa això, eh, ja sabeu que hi ha d'anar a buscar la policia. Eh? Ai, senyor Déu meu, on estarà millor que en aquesta casa? Mare de Déu, senyor, mare de Déu, senyor. Eh? En fi, ens tornem a retrobar eh, amics. el proper dilluns. Vinga, que passeu, eh, una bona rebella de Sant Joan. Això sí, mateix. Home, sí. Tirarem petardos. Sí, tirarem Això petardos. mateix. En fi. Eh? Mare de Déu, senyor. Mare de senyor. Bueno, Fins la setmana que la ve, setmana que ve, I parlarem alguna del seu Nadal, perquè, perquè deu fer alguna no? Vostè pel Nadal? Deu No, ho farem. Eh? Algun torró, sí, alguna cosa, sí. no? Eh? Farem una foguera allà, eh? una foguera. Sí, eh? Menjarem, tirarem confetis. Sí, eh? i menjarà coca tirem petards i després ens anirem a banyar a la platja, eh, al voltant de les 3 de la matinada o així. Sí. Això mateix, eh? per esperar que arribi el nou dia. També, quan, també... Es, quan es faci de dia ens anirem a la platja. Eh. Eh? Un, també una imatge seva amb un banyador tanga a la platja es garrifa, eh? també li dic ara. Eh? Ni, ni, ni, ni canto ni estaria despullat com vostè. Ah, això sí. Això, també, això, té raó, això també té raó. Estaria a eh, nivell ràpel. Mm? Això mateix. Doncs molt bé, senyor Monegal. Ens, sí, la setmana que ve. Eh? Ah, bueno, una, abraçada, una abraçada, una mm. abraçada, Déu. una abraçada. Déu. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. And everywhere I look, your eyes are fine. If this thing, twould make me sing. I, but I may as well try. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors i senyors, i ja estem entrant ja pràcticament amb els darrers minuts d'aquest programa, eh, que aquesta és una frase que jo repeteixo i que després el senyor Monegal la traurà. Li retreu, li retreu. Que és, que és, és el seu. Estava molt enfadat avui el senyor Monegal. Sí. Estava molt... En ah, el eh. fons li va agradar que no hi hagués programa. Sí. Bueno, ja és més gandul que ja nosaltres, eh? també li dic ara. Eh? El que passa que li agrada fer-se el protagonista. Però, bueno, estava enfadat. Sí. Més, més que el Berlusconi, potser, fins sí. i tot. El Berlusconi, senyors i senyors, és un senyor que veuen vostès tan diner gastat amb cirurgia estètica, per què? Perquè li trenquin la cara. <laughs> Clar. I li han trencat la cara per la política. Diu, jo m'he trencat la cara per la política. Sí, sí. No, això, no, si encara quedarà no. com un heroi. Sí, sí, sí, sí. Diu una mica més amunt i el deixen borni. <laughs> A més, no. dius... Home, déu nhi eh, la castanya que li van fotre. Sí. <laughs> Diu, és un pertorbat, és un pertorbat. Sí, sí. Home, a veure, hi ha Ah, no, no, sí, clar que n'hi ha pertorbats. Que diu, este senyor sí. és malo. Diu, fotre-li eh, un... Dele un colpi di <laughs> eh? I acaba, nyan, nyan, nyan, nyan, pum. Toma. <laughs> Toma. Toma, Berlusconi. Anda, que també el servei de seguretat ha quedat ben retratat, eh? Sí, sí, sí. Ja, deuen estar acomiadats, doncs. Sí, sí, sí, <laughs> tots allà. Si, si només els acomiada. Bueno, perquè... perquè, clar, algun es pot trobar... Quin riu passa per allà? El té, el, el... És, igual, és igual. Un riu. És igual. I si no, a mar. És el a la Fontana di Trevi amb els, amb els peus de ciments. Ah! Ai, senyor, senyor. Veu, jo, tant, tant gastar-se diners, és el que jo deia, tant que si l'empelta al cap, que si les bosses de les d'això, mm. que si... ja li han fet un cicatriu que no vegis. Sí, sí, no, no, i el nas trencat, eh? Sí, sí, i el cirurgià diu, home, una obra Tanta eh? feina que una obra d'art, aprendre ben a la farola. Escolta. Bueno, però així se treballen els, els cirurgians estètics. Això sí, veu? Ah, això ah, sí. No tenen problema. Això sí. Bé, senyors, senyors, jo no sé si vostès ho saben, però la Disney ha fet una pel·lícula que es diu La princesa i la granota. Mm -hmm. eh? I aquesta pel·lícula, doncs, la princesa fa petonets amb una granota perquè mm -hmm. es mhm. converteixi en príncep. Doncs que ara, ràpidament, l'associació de veterinaris ha dit faci'm el favor de que les nenes no facin petons a les granotes, perquè les nenes veu que van, van a, a eh, al parque, veure una granota i... A veure si Home, si com granotes sueltes no se'n troben massa, eh, per, per les ciutats. Algunes deu trobar. Eh? <laughs> I em sembla que el conte aquest és el, una mica com la cançó que hi ha del Serrat, que eh, en lloc de convertir-se en Um, príncep, la granota es converteix la nena en, prín... en, en, granota. en granota. És igual, sigui com sigui, que sobretot que les nenes no facin petons a les granotes. No. Les granotes pateixen, tenen el seu cor també. I va, ve aquelles nenes, a veure, li ve una nena com aquella que surt amb el Fuente de la niña de la rec, li fa un petó a la granota i la granota pot tenir un cobriment de cor, que se'n diu. Entén? és, és, és feu, és feu. És, és, és lleig. És feu. És, és I hi ha una altra notícia que a mi m'ha sorprès i m'ha corprès, mm -hmm. que és una, una parella que es volen casar. Fins aquí, el més normal del no, món. Sí, fa que gairebé... Que Però llavors resulta que aquesta, que aquesta parella diu, com pagarem la, el casori? I dius, com ho farem, com ho farem? Doncs farem una pel·lícula porno. Ah, Llavors mira. han fet una pel·lícula porno ells, en plan amateur. Ells mateixos. Sí, que els hi han donat, vaja, en fi, com li diria jo, misèria i companyia. Eh? O sigui, no els hi han donat per pagar la, la boda? Mm, sí. Just, ah, just el casori sí. El casori... Ara n'han de fer tres més per pagar el convit. Ah, Bueno, mira. Mm? Aviam. O sigui, a veure, la parella es diu l'Elisa Brandt i el mm. Tommy Barnes, que vostè els veu i diu... No sé, és una pel·lícula que dius, és X només per les cares que tenen ja. <laughs> m'entén? Perquè fan por. M -m -m Més que excitar les baixes passions, fan por. Yeah. Eh? Bueno. Llavors, eh, ells, ells han fet el guió. Mm -hmm. I el guió és un fotògraf que arriba a casa d'una mestressa sí. i acaben d'aquella manera, m'entén? Fent-se fotos. Fent-se fotos. Diu, però entremig, en, eh, entremig fan entremaliadures. Ah, eh? ah. Doncs per aquesta pel·lícula li van donar 1.400 lliures, o sigui, uns 1.600 euros. Amb això diuen pagar-lo de la iglesia i tal. Yeah. Diu, ara en volen fer quatre més per pagar el convit. Home, mira, si a lo millor li agafen afició i van tirant. Deixen mai ser... més ben dit. <laughs> Van tirant. mai, mai més ben dit, això d'anar tirant. No se sap mai. Clar, no se sap mai. Són coses que passen. Exacte, són coses que passen. Bé, senyors, senyors, ja estem entrant dels darrers últims minuts, ens en queden dos. Mm -hmm. eh, ja senten vostès la música de fons i, com sempre, en aquests moments doncs, els hi dic eh, allò tan, tan clàssic de que moltes gràcies per estar aquí que la setmana passada va venir un imprevist i per això no vam poder fer el programa. Mhm. Uh -huh. Les coses com siguin, no va ser una innocentada amb el senyor Monegal, sinó que no vam poder fer el programa per uns problemes personals i que... Eh, doncs això, que estem molt agraïts que estiguin aquí en nom de, tot el, de tota la gent que fa possible aquest programa, des del tècnic, els col·laboradors i tota... Fins i tot hasta el senyor Ricard Soler mm -hmm. també està content de que vostès estiguin aquí. I tant, i tant. Si hasta no, el Monegal. Si, si no, què faríem nosaltres si, si vostès no estiguessin Si rasquéssim el, el Monegal, si el rasquéssim una mica, hasta ah, estaria content. I tant que sí. Però en fons li va la marxa. I... En fons li va la sí, marxa. Sí. Fins la setmana que ve, que estarem aquí a la sintonia del 100.3 de la freqüència modulada. Ràdio Martorell. Trouble. you can say. time will tell you to stay by my side.